Corinna de Tanagra estis antiqua greca lirica poetino el Tanagra en Beotio, la plei fama poetino de antiqua grecio post Sapfo. Char sia verco estas malpli fama o la Sapfa poesio, tra la iarcentoi sia nomo cae biografio farigias pli confusai. Sia vivo estas temo de complexa cae nesolvita debato inter faculoi. Quancam antiquae attestoi prescribas sin ciel pulum de la fama greca poeta Pindaro, quiu vivis en la quina iarcento antau Cristo, ne ciui modernae erudiciuloi acceptas la precisesson de citiu tradizio que situigas sin en la dua jarcento que el Kelkaj autoroi suposas que estante santempulo de Pindaro, sin instruis lin, au estis studento sur Mirtis de Antedon cum Pindaro. laula la enciclopedia suda de la y jarcento, Corinna concuris cum pripoemoi, pri vencante lin en almeno unu concurso, quancam iui fontoi acertas que estis en quin. Raconto diras que Corinna consideris mitologion la taugan temon por poesio. Existas anecdoto de la greca biografiisto Plutarco, quiu montras Corinnean quiel la autoron de critico contra Opindaro. La critico temis pri la malabunduzzo de mitai exemploi en liai poemoi. Pindaro, por refuti l'opinion de la poetino, plenigis poemon per mitoi. Si riprocis tian excesson cae concilis lin semu per via mano, ne per via saco. La enjavo de la y de Corina estas tute y de la intima lirico de Sapfo. Marilyn Skinner sugestas, que la canto y de Corina estis componita la antigua greca genro parteneira. Que estis componajo por coruso de y Knabinoi ce religiei festivaloi au processioi, quio estis accompagnita per danzo. Tion pruvas sia al voco, en unul siai fragmentoi, alter si horo la muso de danzo cae coruso. Do, la corinnae temoi similas al tioi de la corusa lirico, orientitai al publicai urbai festoi, cantatai en vastai spazoi, ne por privatai festoi. En uno el siei pos vivai fragmentoi, si allegorie festas la vencon de la monto Citeron super Helitzon, kiel la logeio de la sanctai musoi. Tiel Si gloriga sian landon, veo En alia fragmento si laudas la dian staton de la filino y de la mita rivero a sopo, recte ligita a la sama biografía areo. La poetino respondas al apeto de san sanurbanoj y reliefigas en sia canto la multa virtoin de la tanagra y homoi. Pausanio, en sia granda verco pri geografio etnografio de la tuta grechio, parolas pri monumento dichita a la poetino Corinna, situata en la urbo Tanagra, ancora ubidebla en la tempo de la menciita autoro. Ancau li prescribas la pentrajon de Corinna en la urba gimnastikejo quie si liga sian capon per rubando pro la venco super Pindaro. Rilate al plur foia venco de Corinna, li comentas che la venco de Corinna estis ne nur pro sia aparta dialecto, sed ancau pro sia virina charmo. Crom la misogina visio attendata de Pausanio, li aludas al facto che si verquis en la loca dialecto, la beotia, pli proxima al auscultantaro o la doria de Pindaro. Quardec du fragmentoi de la poesia de Corina plu vivas. Quancam completai poemoi de Cine estas conatai, la tri plei gravai fragmentoi estas conservitai en pezzoi de papiruso mal covritai en Egiptio, origine de la dua iarcento post Cristo. Multai la plima longai fragmentoi pluvivas en citagioi de grammaticistoi interesitai pri la beotia dialecto de Corinna. Sia verco estas clara, simpla, ca generale senornama. Si emas usi simpla in metrica in schemoin. Laula enciclopedio suda, si verkis quin poesia in libroin. Quancam gi scribis en la beotia dialecto, sia lingvo similas alla lingvo di la epopeo, cae in morfologio, cae in vorto electo. tono, ofte estas ironía au humora. La poesía de Corinna ofte prilaboras la en tradición. Derek Collins escribas que la play distinga traito de la poesía de Corinna estas gia mitologia novigado. Marilyn Skinner opinias que la poesía de Corinna estas parto de la traditio de virina poesio en l'antiqua grequio. Quancan G. signife diferenzas de la concepto de sapfo pritiu genro. Skinner consideras que quancan G. estis verquita de virino, la poesio de Corinna racontas laula patriarca vid. Prescribante la vivon de Virinoi la uvira perspectivo